Ba, ongi etorriak entzule, gure gaurko kultura tala hasiko dugu gaurkoan ere, eta gaurriak izue, ba, ondarri begira jarriko garela. E, eh? ondarri errefusiatuen aldeko erakusketa kolektibo bat plantan jarri baita. Ondarri biak atxikaz, voluntario taldeak antolatu duen, Europako mugetan diren errefusiatuak sustengatzeko ekintza solidario bat dela medio, ba, badugu erakusketa handi bat ondarribian eta honen inguruko setasunak bilduko ditugu berehala kolonausia lankidearekin. Baina bestalde ere, kantuz kantu emankizuneko protagonista aste honetan Makuluken taldea izango baita, Makuluken taldeko kidekin izandako solasaldiaren pasartezun baitzu, eskeniko dizuegu gaurkoan entzuteko, aintzin gustu gisa. Bara zer izango dugun gure gaurko kultura talean. Ongi etorri guztiak. Ba, begira jar gaitezen orain, ondarri bian sekulan antolatutako artisten erakusketa kolektiborik handiena, martxan baita egunotan. Errefusiatuen aldeko erakusketa kolektiboa zintesatuko gara berehala zurekin koldo nausia. Bai, maia, Ondarribia atxikaz, voluntario taldeak hiru erakusketa antolatu bitu bat ozen egunetarako, herriko irurogeita bi artistek bat egin dute eureka antolabutako zozketa herrikoi erraldoiarekin. Herri osoa mobilizatu dute errefusiatuen alde eta partikular zein profesionalek doaintzan, emandako laureun bat sari banatuko bituzte apirilaren hogeita bian, portu auzoan ontolatuko duten zozketa herrikoian. Batzuk kine saioa bat, jatetxe ospetsuetako otorduak, asteko barazki saskia besteak, ebota hilabeteko ogia jasoko bute sari gisa, baina badira bereziagoak ere. Herriko irurogeita bi artistek doaintzan emandako obrak aurkitzen baitira laureun hoien artean. Berez, irurogeita iru artista eta obra dira, erakusketen antolaketa lanetan lanean aritu den Judas Harri eta kontuan hartzen badugu. Harri hartu du berak ere, herrian hainbeste artista deskubritzeak. E, eh, bueno, katxikaz e, eh, taldeko lomperioen artian, bos, komentatzu ziaten erakusketa bat antolatu nahi zutela, deialdi bat egin genuen ba, inguruko artistei, pixkat izan da, ba, artista batek beste bateria bizatu dio, eta beste besteari, beste besteari, ez daude badakit ez daudela ondarri bian dauden artista guziak edo saletu guziak, baina, bueno, hau hasiera bat izan da. Bueno, nik uste dute eh, aukera polita dela ikusteko herrian, e, eh, zenolako mugimendua dagoen eta zenolako artistak e, lan egiten, eta, bueno, pena izan da, jo behar izan dugula, ba, leku privatuetara, ez? ba, esan, pues, pena badela, ondarri bia izatea, ba, iruro gehi artista erakusteko lekuren bat edo zerbait, ez. Hala eta guztiz ere, aitzakiarik ez dute izan eta aurrera egin dute erakusketekin dagoeneko martxan direnak. Bernat Etxeparekaleko, Rut Ogeita Amairu ostatuko Ogi Berri okindegian, Ogeita Amabi lan bisita baitezke, Damarri Plazako Otzazki Galerian beste Ogei bat bildu bituzte, hilaren hogeita hiru arte eta hilaren hogeitik hogeita hirura bitartean San Pedro kalean bertan Porto auzoan sardara tabernan erakutsiko bituzte gainontzekoak. Dena dela ikusgai diren herriko artisten obrak ez daude salgai, eh? gogoan hartu ama zazpi mila hirurehun berrogeita bost herri fasaldu bituztela zozketa horretarako eurobana ondarri bitar bezain beste eta horren truke e, ba, eta horren truke eskura daitekela hoietariko bat piezak ez daude salgai, piezak uh -huh. zuzenean sosketan eh, sartzen dira. Hori da hori da ere inuzte dut politena, ez? E, artista guzti hauen lanak lortu ditezkela boleto bategatik, ez? Euro bategatik, boleto bategatik lortu daiteke, ba, e, remigio bendigururen serigrafia bat edo grabatu bat, aier talonzoren pieza bat, e, e, zagarzaturen kakuarela bat, uste dut aukera politia da ere, jendearentzako bere etxiko paretan jartzeko benetan eh, interesgarria eta importante den pieza bat, baina izenak garantitzuak dira, baina nik uste dut eh, eh, artista guziak, iduro bi artistak izan duten jarrera, eta eta laguntza emateko, ba hori, da, hori, hori da benetan eh, eh, eskertu behar dana eta aipatu behar dana. Dena dela Judas Arrieta arata goioan da, eh, maia, eta txinan amar urte eman ondotik, iru urte bira, bere herrira itzulizela, eta artea eta elkartasuna ustartzeko aukera paregabea izan duelarik, ez du, aukera eh, galdu, ez ozketaren aurreko egunetik hasita, hausnarketarako bidea ireki eta bide batez, Errefuxatuen alde, diru abiltzeko mural erraldoia auzolanean egitea proposatu dio ondarribiko herriari helburua da, ba, bost metro bider, bi metro erdiko, bi metro eta erdiko e, euskarri bat prestatzea eta tamaino horretako mural bat egitea. Lanean egongo gera e, hogeita batean, e, hasiko gera taldeko lauetan, lauetatik sortzitara aurrak izango dute, aurrak eta gurasoak aukera izango dute, gural horren e, ondoak e, prestatzeko, pinture bitartez, brotxekin, e, teknika berezi ugari erabiliaz, Eta gero, amarretatik gauek ordu bitara, e, eh, ba, bidieiaren laguntzarekin, nagusien momentu izango da, horre, eh, ba, espraiak, e, eh, rotulkiak, Zentro materialak erabiliko ditugu pixka bat e, trasladateko iruriz beteteko mural hori. Elburua da mm. pixkate azmarketa bat egitea, ba, ba hori, ba, mendikan, ba, ba, e, grezi aldean, e, ba hori, ba, errekuixatekin, gertatzen ari den, e, drama horri buruz, ez? ekitaldia ludikoa eta festiboa izan nahi du, baina baita ere, ba hori, ba, kontzientzia hartu, ba hori, ba, ba zer gertatzen den, Eta gero ja, hori, mural hori amaituta gero, urrengo gunean, e, bian, e, plaza horretan, e, kantautoreak eta musika izango da, eta gutartean egongo gara kaladora batekin mural hori zatitzen, ez? Sortzideun zati egingo ditugu, eta gure burua da sortzideun zati horiek eh, euro batean saltzea, pues, e, pixkate, ba hori, ba, parte arte dute, parte proiektu honetan parte arte dutenak, ba, mural eta esperientzia horren zati bat etxera eramateko, eta era berean e, laguntzeko. Basetasun guzti hauekin geratzen gara juda sarri eta jentzutu zue eta eskertuko dugu ere koldo nausia lankidea. Kultur Alea Ba, biharko egunera begira jargaite zen orain, bihar kantuzkantu emankizunean makuluken taldeaz interesatu interesatuko baikara. Izan ere taldeak bere bigarren lana plazaratu berri du kale kale izenekoa eta hala, ba, taldeko kide diren Unai, Xabi eta Aiderrekin mintzatu gara. Bihar izandako solasaldi guztia entzun al izango duzue, osoki, baina gaurkoan aintzin gustu gisa, ba beraien adierazpen batzuk gogora ekarriko ditugu eta lehen lehenik unaik kontatu digu kale-kale izeneko izenburuan undik datorren. Kale egin degulako kaletarrok. <laughs> ba, asiran, etzan nola izan, e, ez genuen hola titulatu behar diska, eh? Mm. Baina, bueno, kanta bat ganekan kale itxuak hor, asiran kale-kale azala, Baina, kale-kale kontzertu bezala, o, titulo bezala, politxagoa zan diskai jartzia, ez? porque, bueno, nik uste borobiltzen dula diskaren zentzua, ez, kritika eta eta hor du, kale, kale, borobile litza. Bon, nire ustez, hori ketak izan guten, baina... Zertan nahi diten dugu kale, Eider? Gauz askotan, nire diten dugu kale. Adibidez, orain txibertan entzun dugun kanta, ez, hor kale egiten dugu. Mhm. Kale, e, daukagu bizitza muturren aurrean eta gu kale. Ez, <laughs> ez dugu, bizitzen, baizik eta kale egiten dugu mobilakin o tablet batekin o ez? Adibidez aurreneko kanta entzun deguna, eh, iesi, pues, etorkinak e, izarpan nahi nahian, eta, ez, ba, europarrek, europarrek rock kale egiten dugu. Mhm. Ez, ere, hortan, e, ez dakit, zegeia batan nite dugu kale. Bueno, kanta bat. gizarte, gizarte moduan e, kale egiten dugula, ez? Mhm. Kale gauza askotan. ematen du beste ez da gizan bat, disko egiteko. Gai ez berdin egin nik uste dut, erakusten zenbat aliz egiten dugu, kale. Kale. ematen du pixkatez, e, ezkorra gehala, baina, bueno, ezkorra igual ez, baizik, eta realitatea hor dago, ez? Mhm. Musikalki ere, eh, errana dugu, ea estiloan oinarritzen zaretela, Em, kantu luzeak dira, diskan. Bai. Em, nola lantzen dituzu piezak, diote, horrek ere ez dakitzuen arteko elkarlana nolakoa izan den, batek e, eraman duen e, lan gehiena gero taldean lantzeko, ontzeko. Bueno, berez afrobita, ez? Artze no. bazu musikalki, aztertze badezu, hain zaila ez da. <laughs> Eta zena da, instrumento asko gehitzen diela, mm. da hor dut, ba, hoien e, ba, instrumentoiek agertzia edo ez agertzia, horrek bere du, horrek bere izten ditu zatiak eta partiak askotan, eh? ez beti baina askotan. Ba, nik uste dela base bat egiten da, eta gero hor jutentia, ba, instrumentoak sartzen eta bakoitza dauke bere, bere lekua. Mm Ez? Ba, batzuk izaten gala luzeguak edo motzaguak edo horrela. Baina juten dira sartzen eta desagertzen eta da joku bat, baina danen arteko joku bada. Bai ahotsak, bai instrumentu bakoitza bere lekua dauka. Bai, eta... elkarrizketa moduko bat. Bai, eh, bai. Horre, abot, batez ere ahotsak eta gero aizezkoak eta instrumento solistak izaten dianak eta elkarrizketa alde zela dago eta azpitik dago horre erritmo komplejo bat normalean. Bai, baina horrepikatzen da nahi, ja, denbora askoan oso horrepikakorra da. Komplejoa da, baina horrepikatzen da gabe ez? Eta mantra bat bezala. Eta gul luzek egiten ditugu, baina e, e afrobita <laughs> abestiak normalen asko zeluzegoak izaten dira. <laughs> bueno, gaur egungo, nik uste gaur egun afroita ere hortan e, guk... Ba, ere aldaketa egon da, ez? Fiska bat e, e, murriztu egin dugu, ez, denbora eh kao, e, eh, eh, jaio zanean afroita, fela, kuti eta hauek, eta toni ba, ordu erdiko kantak eta egite zituzten, da, mm. Nik ez dakit... <laughs> Ze hartu zuten egiteko ez? Nik gustora ingo nituzke, baina ez dakit norbait bai. entzuteko preste gongo zen, eh, batean, diska disko batean, edo... Bai. Ba, zuzeneko, no, igual, bai, eh? Igual probatzea da, baina. Mm-hmm. Eta baina guk euskaldun duin da, pixka bai. bat eta moztu. Ne bai. Ora por en aforbitai da, ja ikuste ke zieten. Ba, tu te jos un tal de denak, eh, guaina itzu ze kantak luzet. Ez zain luzet, baina esken feinean, eh, claro, guretzako esaten du guztia luzek, baina edo zeinek esaten dugu, baina zele guztia gauzka zuen, bai, denbora bai. guztian berdina jortzen, ez impresio hori. Ez entzutea, ba, bai, esaten dugu, jo, ez bat arrepikatzen dezuen, eta zer, ez dakize, baina bai, hori hori egiten dugu, bai. Gioz da gehiago dia esaten dugu, apa, ez da luzia, eh? Motza setitzea, igual eh? <laughs> E, eta zer betetzen zaituzte justuki hontan. E, elkarrizketa hori duzu gustuko erritmo horiek zer du Bere xe izuntzako. Ba, bintzote bakoitzak beria. Bakoitzak beria. Bakoitzak beria. Bakoitzak nik niri esango izut ez. Ni, ni, ni funky jasko gustatzen zait. Da, afrobita asko daka funkitik. Uh -huh. Eta fanki jan onarria bai, pues, James Brownsen e, e, kanta zarrak eta bai, dia luze, luze, luze. Igual beste ritmo da dakat ez, funky ja. Baina luze, luze, luze, eta ni horri, ni horri eltze, jot, horri zapori hartzea eta afrobitan badao. Xabik esango ditu beste bat. <laughs> Xabi. bueno, eh, neri ritmo kor horrek eh, eramaten nauk beste dimentsio batera. Arrapatu dite zaitu, ez? Eh, bai, gertatu zait beti rege musikarekin eta oso zalea naiz. Eta eta afroita, afroitak erakarri ninduen horregatik ere, eh? sartzen dauelako Hipnosi puntu bat, hola. Bai, eh, bai, <laughs> bai, eta segun kantaren hildoa zein den, bos, zu area zuaz, ez? E, bai, eramaten zaitu E, ez dakit. Beti ez da, ez lortzen, ez entzuten da ez jotzen, baina lortzen denien e, zoragarria. Zinies egin. Bai. Horren gainean gero nabegatzea, ez? Eta mm. bestea, eta e, ez dakit. E, edo zein erritmo aldaketa txiki bat egitezula gitarrakin da gozatu itezu. Zekau, demora guztian berdina egiten, Eta orduan, eh, horre nabardura txikinak ere, gozatu ditak jozu. <laughs> Nio intzat. Hain geratzu Nik, jo, eh, ba, bueno, azkenen dana da, ez? E, batura bat, ba, bai errepikatzen dituen, bueno, nik hau egiten ditu, orduan, bai da, jokue asko gustatzen zait, bai hau dauketen, ba, ba, bai elkarrizketa moduko hori pila mm gustatzen zait, eta gero bai, ba, egotea hor, hautsetan askotan asko landu, landu behar dugu, da, e, gaudelako denbora oso gauza bera egiten. Eta igual zaude oso altu, eta dema hor nor, pa, pa, pa, eta la, oso, netzako oso erakargarria da. <laughs> bai, mhm. zai bai, eh? Bai. Zai bai, batzutan bai. <laughs> Escala Frodit. famakuluken eh, taldea bihar entzunal izango duzue, atxaldeko lauetatik goiti. Eta hau esan da, ba, nera leti besterik ez entzule bihar arte esaten dizuet izan ongi, aio. getting it.